<laughs> que porra é essa, mano? aquela lá que eu me lembro, ó. Se essa rua, se não, essa não, não, não, mas isso pode fazer mesmo? Manda bala. Não demorou. <laughs> Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Ai, meu Deus. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Como é que brilhou? Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise 007 é o bonde que vai te levar pra casa com chofer te com dois Pra poder ver você dançar uma serenata que eu compus Tô tipo Austin Powers com Mojo Vem vilão a lá Dr. Evil Ela é cobiçada tipo Marilyn Monroe Sem mimimi, sem mimimi, eu mimo Bingo, aperta o cinto Que ela tá olhando direto pro meu umbigo Olha que azar ser tipo Charlie Harper E viver ganhando chana só pra fazer jingle Ops, grana não né? dizem que eu não tive a Só que cê não é nenhum Tupac só porque tá de bandana. Se essa boca fosse minha, eu andava, eu andava só de AK. Eu vendia, eu vendia vários bancos. Vários, vários, vários, vários. E depois eu ia pro baile só gastar. É se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar somos animais e eu sou bicho. Suas amigas me reciclam se jogar no lixo. Não, não falta tempero, que falta dinheiro. Mas nós em quatro paredes, pode deixar que eu capricho. Eita, que mina difícil, mais fácil achar ouro dentro do quintal de casa. <laughs> vixe, ela é meu vício, mas nunca me responde. É mais fácil falar canaça. Mas hoje ela não me escapa. Falou que a 19 tá encostando pra casa. A campanha tocou, tô entendendo nada. Toda descontrolada, cheia de ideia errada. droga, essa mina é uma maluca. Fala Disse mesmo. pra mim que sabe mais de sexo do que a Laura Miller. levou. É também que me encontrou no Tinder e que e o fetiche dela, ela me vê dançando thriller. Diz, pistei ela no Moonwalker, descendo a escada na manobra do Lee Hawk. Ainda diz que meu sonho era de loja, só porra louca, me fiz outra pro TikTok. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Ai, ai, meu Deus. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar. E não é que brilhou? Nessa rua. É tem é um bosque que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele tem tua bunda e tua bunda é um anjo que roubou meu coração. Se essa bunda fosse minha, ia morar nela, fazer dela moradia. Oh. Ia casar com ela, o pai pra dela adoraria. Ia dar radiada só de maquinada, vem dela pelada, porra, é igual ganha na mega todo dia. Toda linda, mó ousadia. Né, gata louca, e toda princesa que é uma loqueiro. Fala, gatinha, se não foi eu, quem mais que seria? Um dia tá confundi, eu não sou igual teu isotário, tá? Não me confundi. E mesmo que confunda, vamos esquecer esse assunto, que o assunto principal é sua bunda. É. Thug não tem, dó de ninguém. Ela vem rotacionando a pelvis. Fala da guerra vem, rock só vem, por preta ela tá, tá Elvis. Elvis só rock, só louco, dono da festa do bonde dos ocho. Cinco. Fumando mota e batendo na tecla que o nosso presidente é escroto. Stupid. Plato, plomo, eu prefiro a bunda da morena que tira meu sono. Botei uma faixa amarela na entrada da favela pra saberem que a bunda dela tem dono. Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Ai, ai meu Deus. De em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Quem não é que brilhou? Oh, oh, oh, oh, oh. Mano, tive uma ideia muito foda, mano.